islomiy jamiyat bilan kufriy jamiyatni farqi haqida suhbatimiz bo'lgan edi demak bu ikki jamiyatni orasida nihoyam katta farq bor chunki har bir dinni rivojlanishi uchun unga muayyan bir iqlim kerak bo'ladi muayyan havo harorati muayyan bir sharoit kerak bo'ladi xuddi o'simliklarda o'sishiga ba'zi shartlari bor xuddi shunaqa dinni rivojlanishi uchun ham shartlar bor va dinni rivojlanishi iymonni ko'payishi uchun yaqinni ko'payishi uchun aynan mana shu shartlar lozim bo'ladiki islomiy bir jamiyatda yashash kerak insonlar islomiy bir muhitda yashash kerak shuning uchun ba'zi mutafakkirlar aytishganki kufriy jamiyatda turib lekin islomiy targ'ibot vositalari nihoyatda ya'ni millionlab islomiy jurnallar bo'lsin yuz minglab islomiy ko'rsatuvlar islomiy eshittirishlar bo'lsin shularni hammasi bitta kichkinagina islomiy mahallani ta'siridagi ta'sir ko'rsata olmaydi ya'ni bitta haqiqiy islom qonunlari islomiy hayot haqiqiy ma'noda to'liq shariat yashaladigan bir mahallani ta'siridagi ta'sir qilmaydi hozirgi kunda yetishmaydigan narsa ayni mana shu narsa bo'ladi chunki bu jurnallar bo'lsin yoki ko'rsatuvlar yoki eshittirishlar bu narsalar faqat e, islomni nazariy jihatini ochib beradi xolos bular suhbat bilan faqat nazariy e, bir falsafasini hikmatini ochib berishi mumkin lekin haqiqiy hayotda ko'rsatib berolmang vaholanki eng kuchli da'vat bu amaliy da'vat ya'ni insonga bir e, hayotida ko'rinishi bu narsa shuning uchun aytishadiki da'vatni ikkiga bo'lishgan ya'ni bir so'z da'vati bor qovli da'vat insonlar chaqirasiz axloqqa e, islomga aqidaga va ikkinchisi amaliy da'vat bor siz o'zingizni amalingiz bilan hayot tarzingiz bilan da'vat qilasiz islomiy axloqqa ham aqidaga ham yashashdan ya'ni bir odam o'zi boshqalarni zuhdga chaqirsa masalan e, oxiratni yaxshi ko'rishga dunyoni dunyodan nafrat qilishga chaqirsayu lekin o'zini qalbida dunyo sevgisi bo'lsa o'zini ishlarida hayotida shu narsa ko'rinsa uni da'vatini ta'siri bo'lmaydi shuning uchun ham aynan mana shu hozirgi holatda islomga da'vat qiluvchi jurnallar bo'lsin e, mana shu ommaviy axborot vositalari juda yam ko'p lekin hayotimizda kam bo'lgani uchun e, bir muhitda kam bo'lgani uchun islomni tarqalib ketishi juda yam kam bo'lyapti e, o'sha salaflarni davridagiga nisbatan hozir nihoyatda kam agar bitta haqiqiy bir islomiy davlat bo'lmagan holatda ham bir bir mahalla bo'lsa edi albatta islom deganda bu yerda e, biz to'g'ri tushunishimiz kerak chunki ba'zilar islom shariat desa e, ilm yetishmaganligi sababli judayam bir e, tor narsani tushunadi shariat deganda ko'pchilik hududni tushunadi qo'l kesish masalan zinokorni rajm qilish toshbo'ron qilish shunga o'xshagan ba'zi hududlar bor jazolar bor shariatda faqatgina shuni tushunadi vaholanki islom bundan nihoyatda keng narsa islomni ulamolar taqsim qilishadi asosiy katta besh qism ya'ni butun islom deganda shariat din deganda mana shu birinchisi demak aqoid bu aqidaga tegishli inson qanday bo'lishi kerak iymoni ishonchi bu ko'proq o'sha nazariy narsalar amalga aloqasi yo'q faqat insonni qalbiga ishonchi nimaga ishonish kerak nimaga ishonmaslik kerak mana shu e'tiqodiy narsalar ikkinchi qism buni ibodat deyishgan bu ibodatlar namoz ro'za zakot haj mana bu islomni katta bir qismi bu ba'zilar islom deganda faqat shularni tushunadi ya'ni islom deganda aynan ba'zi mutafakkirlar e, aytishganki bir ko'r odamlar ketayotib bir filni e, oldilaridan fil chiqadi keyin shular filni har xil joyini ushlashadi ba'zilari filni burnini ushlaydi xartumini ba'zilari e, dumini ba'zilari oyog'ini ba'zilari qulog'ini ushlaydi shunda fil nima desa o'sha ko'r odamlar ushlagan narsasini sifatlaydi fil degani qulog'ini ushlagan odam aytadiki katta bir yapaloq tekis narsa ekan burnini ushlagan odam bu shlankaga o'xshagan bir narsa ekan deydi oyog'ini ushlagan katta bir ustun ekan deydi fil mana shulari hammasi haqiqiy fe'lni bir bo'lagini sifatlayapti xolos aslida shularni majmuasi fe'l aynan hozirgi kunda islom haqida e, insonlarni ko'pchilik musulmonlarni fikri noqis bo'lganligi uchun komil islomni tushunmaganligi uchun e, ko'p anglashmovchiliklarga sabab bo'ladi bu narsa hozir aytildiki ba'zi odamlar islom deganda shariat deganda ba'zilar faqat hududni tushunadi ba'zilar faqat ibodatlar uchun ya'ni islom desa faqat ro'za namoz zakot haj shu narsani tushunadi xolos bo'ldi mana shu e, vaholanki ko'proq g'arbda ham aynan shu narsani tushunadi chunki g'arbda din ularni dini axloq bilan e'tiqoddan iborat ularni dinida qonunlar yo'q ya'ni bir davlatni boshqarishga bir jamiyatni e, boshqarishga kuchi yetadigan holatda Э, ijtimoiy qonunlar iqtisodiy siyosiy jinoiy qonunlar yo'q edi shuning uchun g'arbdagi butun insonlarni fikrida din deganda faqat mana shu ba'zi bir ibodatlar ba'zi marosimlar va e'tiqodlar e, mana shu yoki axloqlar deb tushunadi demak bir dinda qonunlar bo'lishi nizom bo'lishini xayoliga ham keltirmaydi mana shunaqa din haqida hamma nihoyatda e, turli fikrga ega birinchi qilinadigan ish mana shu e'tiqodni tuzatish bo'ladi ya'ni komil islomni tushunish bo'ladi demak ikkinchi dinni qismi bu ibodatlar bo'ladi uchinchi qismi bu muomalot qismi to'rtinchisi muasharot muasharotda insonni e, muomalasi o'zini oiladagi odamlar bilan munosabati qo'shnilar bilan munosabati e, ayoli bilan bo'lgan munosabati bular muasharot deyiladi mana shu insonlar bilan bo'lgan aloqasi ijtimoiy aloqalar ahvali shaxsiya deydi hozirgi kunda va beshinchisi axloqiyot <coughs> beshinchisi axloqiyot mana shular hammasi qo'shilib keyin din bo'ladi bularni bittasini olib din deb tushunish kerak emas demak mana shu endi muomalot qismini olsak muomalot qismida e, evazli muomalalar bor ya'ni siz bir narsa berasiz sizga boshqa narsa beradi e, bu bir necha ko'rinishi bor ba'zilari hadya bor ba'zilari foydalanishga berib turish bor iora deyiladi ba'zisi bor siz narsa berasiz vaqtincha foydalanib qaytarib beradi buni kiroya deydi masalan foydalanishga berish undan keyin siz bir mol berasiz u sizga boshqa mol beradi bu bay deyiladi savdo sotiq mana shular demak muomalotda to'lar bular hammasi kiradi mana shu iqtisodiy nimalar o'sha mol almashtirishlar va muomalatni muomalat o'zini ichida besh qismga taqsim qilishgan va mana shu besh qismdan bittasi o'sha hudud hududlar ham e, shundan sanashgan ya'ni hadlar ham beshga bo'linadi had degani jazo degani hadlar bular jazolar bular demak beshta had bor bu birinchisi o'g'irlik haddi qo'l kesilishi keyin haddi qazif ya'ni bir ayolga Э, zinokor deb turib pokiza ayolga tuhmat qilsa saksonlari uriladi bu qazifni haddi undan tashqari e, sharob ichish haddi bor keyin murtadlikka haddi bor e, mana shu hadlar demak beshta had bor jazolar shariat belgilagan demak islomni o'zi besh qismga taqsim bo'lib o'shani ichidagi muomalot ichida yana beshga taqsim bo'lib o'shandan bittasi hududlar ekan beshta ham shuning uchun islomni faqatgina shariatni faqatgina mana shu hadlar jazolardan iborat degan odam nihoyatda bir tor islom islom bir daraxt bo'lsa uni bir shoxini ichidagi shoxlaridan bitta shoxchani ushlab olib mana shu islom deyotgan odamga o'xshaydi vaholanki islom katta bir daraxt uni butun shoxlari bilan barglari bilan mevalari bilan islomiy hayot haqiqiy yashaladigan joyda bu narsa eng qattiq ta'sir qiladi insonlarga chunki ular o'zini ko'zi bilan ko'radi odamlarda tirik islomni ko'radi u quruq gap emas insonlarda haqiqiy shu narsa harakatda o'sha gapni samarasini mevasini ko'radi ya'ni bir odamga e, asalni tushuntiravergandan ko'ra bir marta ta'mini ko'rib oldiga qo'ysangiz darrov tushunib oladi unga siz har xil qanaqa yo'llar bilan tushuntirmang falon narsaga o'xshab ketadi shirinligi nazariy jihatdan tushuntiraversangiz baribir haqiqatiga uni shunday oldiga qo'ysangiz bir yalab ko'rsa tamom bo'ladi xuddi shunaqa bo'ladiki ya'ni bir islomiy hayot yashaladigan bir joyda inson kelsa har qanaqa kofir bo'lsin u ta'sirlanadi shuning uchun aytishganki bu ommaviy axborot vositalari va boshqa da'vat turlaridan ko'ra bitta islom yashaladigan mahalla hammasidan ko'ra ta'siri kattaroq deyish chunki u yerda ertayu kech ollohni dini oxiratga chaqiruv takrorlanib turadi aytildiki masalan inson tug'ilganida ham azo aytiladi ya'ni ollohni buyukligi tug'ilgan paytdan uni qulog'iga quyiladi inson hayotdan ketayotib ham o'zi shahodatni aytib ketadi ya'ni o'layotganida ham guvohlik berib ketadi tavhidga kelayotganida ham guvohlik beriladi va ertalab ham insonlarni uyqudan uyg'onishi mana shu tavhid sadosi bilan bo'ladiki azon bilan va kechqurun yotishdan oldin ham xufton mana shu tavhid sadosi bilan bo'ladi mana shularni hammasi muayyan bir hammasini ta'siri bor ya'ni e, masalan inson dunyoga berilib bir ishlayotgan paytda ishga kirishib ketgan paytda azon bo'lishi bilan e, birdaniga uni dunyodan uzib oxiratga bog'lang bu narsani vaqtincha bir imtihonga kelganligini inson darrov his qiladi xuddi shunaqa bir odam o'zi nihoyatda haligi tug'yonga ketib o'zini saltanati bilan yoki boyligi bilan yoki ba'zi bir kuchlar bilan tug'yonga ketib turgan bo'lsa o'zini eng kuchli deb his qilib bir mutavozi sodda odam minoraga baland bir joyga chiqib allohu akbar deb turib azon aytishi bilan boyagina hayollari tarqalib ketadi va odamlarni zehnida ham uni tug'yonga ketishi hammasi tarqalib e bu hech nima olloh eng buyuk deb turib chunki azonda aytiladi eng buyuk ollohu akbar olloh hamma narsadan buyuk degan mana shunaqa e, xom hayollarni tug'yonlarni hammasini parchalaydi shuning uchun mana shu jamiyatlarda bir joylarda islomiy jamiyat ya'ni musulmonlar bir joyda tark qilib ketsa yo haydalganligi sababli yo hijrat qilib o'sha joyga xuddiki ruhi chiqib ketganga o'xshaydi bu yerda hayot qup quruq bir moddadan iborat bo'lib qoladi hayotda qizig'i qolmay qoladi qayerda musulmonlar e, yo surgun qilingan bo'lsa yo hijrat qilgan bo'lsa mana shunday bo'lgan masalan ispaniyada bir paytlar e, sahobalar fath qilib shuni andulus e, qurtuba shu joylar hammasi islomiy bo'lgan o'sha yerda ham xilofat bo'lgan lekin keyin e, o'sha ba'zi bir islomni ahkomlarini ular tark qilganliklari shuni sabab bilan o'sha hikmatdan alloh taoloni ularga bir sinovlari keldi o'sha yerdan ispaniyadan mukammal nasroniylar ularni qirib tashladi ya'ni ba'zilari surgun qilindi ba'zilari qirib tashlandi o'sha yerdagi jamiyat xuddi bir hayvonlarga o'xshab faqat yeb ichadigan hayotni mazmunini tushunmaydigan boshqa insonlarni chaqiradigan bir chaqirig'i bo'lmagan bir hayot boshlandi va hayvonlarni hayotiga o'xshaydi faqatgina mana shu dunyoga qarasak mo'min kishini o'zigina unda faqat mana shu hissiyotlar bor ya'ni mehr shafqat bu narsalar faqat mo'minda bo'ladi chunki islom dini mana shu narsani paydo qiladi lekin boshqa insonlar bo'lsa xususan aqlga tayanadigan hozirgi zamondagi mana shu Э, zamonaviy insonlarda mana shu mehr shafqatni э, nizom shunaqa qurilganki mehr shafqatni yo'q qilishga asoslanadi faqat aql bilan modda bo'ladi ya'ni inson faqatgina aqlga suyansa va moddani maqsad qilib yashasa uni hayoti hayvonni hayotidan farq qilmay qoladi faqat qo'shilish yeyish ichish mana shu narsa bo'lib qoladi o'zini hayotida ham bir maqsad qolmaydi boshqalarga ham bir chaqirig'i bo'lmaydi bu odam ya'ni bu o'sha nafs xohishlari uchun yashayotgan bo'ladi qorni qorni uchun yashayotgan bo'ladi yeb ichish islomiy jamiyatlarda islom tarixini biz ko'rib chiqadigan bo'lsak doim mehr shafqat e, paydo bo'lgan bu jamiyatlarda insonlarda musulmonlarda chunki shunga oyatlar hadislar olloh e, tomonidan shunday nozil bo'lganki bular insonda shu narsani paydo qiladigan masalan e, buxoriyda hadis keladi e, bir ayol mushuk sababli do'zaxga kirdi ya'ni mushukka quflab qo'yib uni ovqat ham bermaydi va o'zini ham qo'yib yubormaydiki o'zi bemalol topib bir narsalar yeyish uchun qo'yib yubormaydi shu sababdan do'zaxga kirdi ya'ni mehr shafqat bo'lmagan yoki bir fohisha ayol ya'ni e, zino gunoh kabira gunoh kabira qilib yurgan fohisha fosiq bir ayol ketayotib bir e, suv nihoyatda suvsab turgan bir itni ko'radi tillari osilib qolgan shunga rahmi kelib e, oyoq kiyimida suv olib beradi shundan olloh uni mag'firat qiladi kechiradi gunohlarni ya'ni bularni hammasi shu mehr shafqatga targ'ib bo'ladi va bu narsa hozirgi hayotimizda ham hattoki islom yo'q bo'lib ketgan joylarda ham islom ahkomlari yo'q bo'lib ketgan joylarda ham shuni ba'zi ta'sirlari qolgan ya'ni juda yam bir kam bo'lsa ham shuni ba'zi axloqlari qolib ketgan masalan o'rta osiyoda e, aqidani ba'zi muhim jihatlari ko'p masalalar yo'q bo'lib ketgan ko'p ahkomlar lekin shunda ham islomni samaralari ya'ni bir axloqlar islomga tegishli ba'zi urf odatlar islomdan kelib chiqqan shular saqlanib qolgan shular hammasi bular hali tasodifan kelib qolgan narsalar emas bular mana shu islomni ta'siridagi narsalar masalan bir birodar aytib beradi shu qo'shnisi bor ekan bir e, toshkentda yashaydigan bir birodar aytib beradiki ular bir hovlida turishar ekan e, ko'p bola chaqali bir oila ekan xullas bir qo'shnisi bor ekan rus shu bir kampir ekan shu chiqib bir kun e, gapiribdi haligi bu qari o'zbek oila ekan bular ham bularni bolasi ko'p hammasini chiqargan uylantirgan shular lekin kelib turar ekan har haftada e, masalan haligi bozor qilib kelaverar ekan bu hafta bitta o'g'li kelsa keyingi hafta boshqa o'g'li keladi keyingi hafta qizi keladi mana shunaqa doimiy kelib turar ekan shu rus ko'rib rus kampir shuni ko'rib bir kun yig'lab aytgan ekan shunga ya'ni e, men sizlar o'zbeklarga hayron qolaman biz e, mana bitta farzand qilamiz toki yaxshilab qarash uchun hamma tomonlama yaxshi ta'minlash uchun keyin savodini ham yaxshi chiqarish uchun bitta farzand qilamiz chunki ko'p bo'lsa iqtisodiy qiynalmaslik uchun ular rizqi iymoni yo'q o'sha bitta farzand qilib uni nihoyatda parvarishlab hamma narsa bilan sariyodiy boshqa narsalar bilan boqib parvarishlab uni repetitorlar bilan pul berib o'qitib nihoyatda qattiq qaraymiz deydi lekin katta bo'lib bizni tashlab ketadi lekin sizlar bo'lsa yettita sakkizta farzand qilaverasizlar va hatto bu o'qishiga ham ahamiyat uncha berilmaydi yeb ichadigan narsasi ham o'ta yaxshi emas lekin sizlarni farzandinglar baribir hech qachon tashlab ketmaydi doimiy kelaveradi deb yig'lagan mana shu bu tasodifan kelib qolgan bir urf odat emas bu bu islomni ahkomlari keltirib chiqargan narsa buni mana shu olloh tomonidan nozil qilingan din beradigan mevalar bo'ladi ya'ni islomda bo'ladi rahm shafqat shuning uchun kofirlar ayovsiz ya'ni musulmonlarni yoki boshqa bir birini o'ldirishlari nihoyatda ayb hozir masalan kofirlar musulmonlarga nihoyatda qattiq malomat qilib hujum qiladiki sizlarda diniylar e, juda bir qattiq qo'llik odam o'ldirishlar bor deb turib e, qo'poruvchilik bor deb turib qattiq e'tiroz qilishadi vaholanki ularga aytish kerakki agar bizda qo'poruvchilik bo'lsa sizlarda undan ham katta qo'poruvchilik bor chunki musulmon e, islomiy urushlarda fath yurishlarida nihoyatda kam odam o'lardi ya'ni o'lgan odamlar soni faqat minglab hisoblanadi ya'ni e, hatto payg'ambarimiz davridagi janglarda yetmish kishi yuz kishi masalan mana shunday qilib o'lganlar sanaladi keyin janglar kattalashib ming kishi mana shunaqa bo'lib qodisiya janglarda sekin keyin o'n ming kishilarga boradi chunki bu urushlar ya'ni islomni yurishlari maqsadli urushlar ya'ni ular o'z oldiga muayyan maqsadni qo'ygan va ularni qiladigan urushlar to'liq qonun qoidasi bor chunki alloh taolo bu urushlar alloh taoloni hukmi bilan yurgiziladi va u narsalar bir ibodat hisoblangan islomda u bir e, inson o'zini nafsi uchun boylik dunyo uchun bir qilinadigan urush odam o'ldirish emas u islomda bu yurishlar bu harakat bu kurashlar bular ibodat alloh taolo bularni ibodat deb keltirgan inson bu bilan jannatni qozonadi lekin ana o'sha ibodat bo'lishi uchun buni shartlari bor ya'ni boshqa namoz ro'za bilan sharti bo'lgandaki bu urushni ham sharti bor shuning uchun ham musulmonlar ana shu ibodatim bekor bo'lib qolmasin deb islom tarixida doim e, o'sha shartlarga qonun qoidalarga amal qilishga harakat qilishgan payg'ambarimiz qo'ygan alloh taolo nozil qilgan qonun qoidalarga amal qilishga harakat va ba'zan adashib e, yoki shoshilib ba'zi bir hukmga noto'g'ri ish qilib qo'yilganda masalan usoma ibn zayd bir odamni o'ldirib qo'yadi shoshilib la illaha illalloh deganiga qaramasdan yoki xolid ibn valid o'ldirib qo'yganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda yam qattiq tanbeh berdi juda yam qattiq azoblanib keyin qiyomatda buni la illaha illallohni nima qilasan dedi bittasiga aytdiki qalbini yorib ko'rmadingmi va keyin duo qildiki holid e, o'ldirib qo'yganda ey olloh men buni ishidan bezorman bariyman buni qilgan ishidan men bariyman o'zidan emas qilgan ishidan bariyman mana shu tarbiya bo'lgani uchun ham musulmonlarni urushlarida doim kam odam o'lgan chunki maqsadli u yerda maqsad da'vatni yo'lini to'suvchi tug'yonga ketgan nizom bo'ladi o'sha nizomni olib tashlash faqat shu nizom olinsa chunki da'vatga yo'l ochiladi insonlar tavhidni qabul qiladi o'sha yerga islom nizomi kirgandan keyin insonlar islomga keladi chunki mana shu ibodatdan ham jihod ibodatdan ham maqsad tavhid asl g'oya bu tavhid bu unga olib boruvchi bir vasila ularni urushlarini ko'rib chiqaradigan bo'lsak ularga aytish kerakki endi sizlarni masalan tarix bo'yicha qilgan urushinglar ma'lum ular urushgan bo'lsa faqatgina bir yerlarni bosib olish uchun urushgan ularni bosib olgan xalqiga olib kelgan bir madaniyati olib kelgan bir axloqi e'tiqodi bo'lmagan faqat o'sha ma'lum bir moddiy manfaatlar uchun yer uchun yoki saltanat uchun qilgan ular butun urushlar va birinchi ikkinchi jahon urushlarida masalan 60 million odam o'lgan ularni qilgan urushlari mana 60 million buni yam katta farqi bor ya'ni musulmonlar o'ldirgan bo'lsa payg'ambarimiz davrida o'n mingga yetmaydi o'n mingta odam o'ldirish bilan oltmish million odam o'ldirishni yeru osmoncha farqi bor shuning uchun mudofaa qilmasdan ya'ni shunaqa e'tiroz bildirilganda mudofaa qilish kerak emas balki ularga aynan hujum qilish kerak ya'ni tarixiy e, voqeliklar bilan tarixiy ma'lumotlar bilan hujum qilishingiz kerakki ya'ni seni o'zingchi deyishingiz kerak o'zingizni mudofaa qilib o'tirmang seni o'zingchi sizlar nima qilding oltmish millionta masalan odamni qarashdi va undan tashqari masalan amerika tarixini ko'rib chiqadigan bo'lsa mukammal odamlarni qonini ustiga qurilgan amerika o'zi yevropadan eng jinoyatchi odamlar o'sha amerika qit'asini kashf qilinganidan keyin shu yoqqa borib o'sha yerdagi mahalliy aholi o'sha qizil tanlilar shularda millionga yaqinini qirishgan milliondan ko'pini qirishgan xususan e, cheroki qabilalari bor shularni milliondan ko'pini qirib tashlashgan qizil tanlilar avstraliyaga yevropaliklar avstraliyaga ham borib avstraliyada o'sha mahalliy aholini aborigenlarni ularda ham milliondan ko'pini qirishgan ular borgan joyida doim mana shu qatlom qilishgan faqatgina vyetnamda qancha odamni o'ldirishdi masalan shuning uchun ya'ni mudofaa qilmasdan mana shu faktlarni aytish kerak ular mehr shafqat faqat islom keltirishi mumkin to'g'ri din keltirishi mumkin agar dunyoda mana shu mehr shafqat bo'lmasa dunyo bu bir tijoratga aylanib qoladi tijorat bilan urush maydoniga aylanadi masalan hozir afrikadagi e, ba'zi davlatlar nihoyatda uzoq yillardan buyon urushlar ketyapti ya'ni ikki qabila bir birini qirib tashlaydi katta katta qabilalar e, shu paytgacha milliondan ko'p odam o'lgan mana shu qabilaviy urushda nimaga buni sababini tahqiq qilishganki nima uchun bu urushlar ketyapti chunki o'sha davlatda e, mana shu laptop kompyuterlarni ichida ishlatadigan bir modda bor ya'ni lozim bo'ladigan bir modda bor ana o'sha moddani g'arb qo'lga kiritish uchun shu kompyuter ishlab chiqaruvchi korporatsiyalar bular nihoyatda katta iqtisodi bor bularni puli e, o'sha aylanadigan daromadi puli e, davlatlarni pulidan ko'proq mana shu korporatsiyalar boshliqlari hattoki ba'zi davlatlarda inqiloblar qilib e, ularni boshliqlarini almashtiradi mana gruziyada bo'lgan inqiloblar qirg'iziston shunga o'xshagan klublar bular orqasida katta katta milliarderlar turadi aksar soris boshqalarga o'xshagan ya'ni o'zlarini manfaatlariga muvofiq odamlarni qo'yishga harakat qilishadi agar hech imkoni bo'lmasa boshqa shunaqa yo'l bilan ag'darib qo'yishga harakat qilishadi demak mana shu aytishganki mana shuni tahlil qilganlar afrikadagi o'sha bir birini qirishlariga sabab o'sha yerda shu moddani rudani olish uchun shu korporatsiyalar ayrim qabilalarga qurol bilan pul bilan quvvatlaydi keyin ulardan shuni evaziga shu moddalarni oladi ular bo'lsa bularni qiradi keyin bularga ham qurol tijoratini qiluvchilar qurol sotadi maqsad tijorat chunki urush eng katta biznes dunyoda ya'ni ikkinchi e, narka biznesdan keyin eng katta qurol tijorati hisoblanadi ya'ni shuning uchun qurol tijorati davom etishi uchun bo'lsa urushlar kerak urush bo'lsagina qurol sotiladi shuning uchun bu urushlarni ko'pchiligi qasddan ham chiqariladigan urushlar ya'ni buni ustida o'sha qurol sotuvchi e, odamlar pul qiladi hammasi nima uchun o'sha dunyo uchun modda uchun shuning uchun odamlar millionlab qirilib ketaveradi musulmonlar qayerda yashasa qayerda musulmonlar jamiyati bo'lsa doim e, bir ruhiyatni insonlarga eslatadi bir ma'naviyatni ya'ni dunyo mana shu moddadan iborat emas degan bir e, insonlarga xabarni berib turadi chunki musulmonlarni hayotini ko'rsa masalan ishlab turibdi ishlab turgan joyida azon bo'lsa chiqib ketadi shunday ishini tashlab chiqib ketadi ular hayron bo'lib qaraydiki bular qanday doim bir xil ish o'zini ibodatiga juda yam qattiq qaraydi va bularni durustligiga hayron qoladi masalan aldamasligiga o'sha birovni narsasini o'g'irlamasligiga o'zini orasidagi muhabbatga hatto ko'p islomga kirgan odamlar kofirlarni ko'pchiligini kirish sababi hammasi har xil sifatlardan ta'sirlanadi ko'pchiligini kirish sababi masalan yevropadagi musulmonlarni ko'rishishini bir biriga munosabatini ko'rib ham kirganlar nihoyatda chunki ular ularda shunaqaki o'sha e, individualizm degan narsa bor har kishi o'zi alohida hayot yashaydi birov birovni hayotiga aralashmaydi chunki aralashsa uni erkinligiga siz aralashayotgan bo'lib qoladi chunki ularni uchta usuli salasasi bor xuddi bizda uch asos bo'lgani kabi ularda ham uch asos bor bu erkinlik tenglik va taraqqiyot uchinchisi progress mana shu erkinlik eng katta muqaddasotlardan bittasi ya'ni har bitta inson erkin u tug'ilishidan ozod erkin tug'iladi va bu erkinlik bizni davlatlar musulmonlar tushunadigan erkinlik nazarda tutilmaydi chunki musulmon davlatlari bitta ikkita davlat mustasno hammasi mustamlaka bo'lib chiqqan kofirlarni qo'lida mustamlaka bo'lgan kofirlar butun boyliklarni olib ularni qul qilib aksar davlatlar musulmon davlatlar mustamlaka bo'lgan shuning uchun keyin e, o'sha mustaqillik kurashlari bo'lib ozod bo'lishdi erkinlik deganda shuning uchun aksar musulmonlarni zehnida erkinlik ozodlik deganda bu hali qullikdan ozod bo'lishni tushunadi ya'ni boshqalarni qaram bo'lib boshqalarga qaram bo'lishdan mustamlakachilikdan ozod ozod bo'lish tushunadi lekin g'arb erkinlik deganda boshqa narsani nazarda tutadi chunki g'arbda bo'lgan erkinlik bundan emas edi g'arbda o'sha sanoat inqilobini ta'sirida ularda dinni kuchi edi va ikkinchidan podshohlarni kuchi edi dindorlarni ya'ni cherkovini cherkov e, hukumatni yurgizardi podshohlarni ham ustida cherkov turardi o'sha papalar turardi keyin mana shu inqilobni sanoat inqilobidan keyin ya'ni xalq bu dindorlardan qattiq nafratlanganida cherkovni dindorlar bilan qo'shilib qo'shib hayotdan uloqtirib yubordi ular mana shu inqilob fransiya inqilobi va yevropadagi boshqa inqiloblar hammasi mana shu erkinlik deganda bu dindan erkinlik dindorlardan ya'ni diniy o'sha olimlaridan o'sha papalardan cherkovlardan erkinlik nazarda tutiladi shuning uchun g'arbda yevropada erkinlik degani ya'ni din dindan qutuldik degani shuning uchun hozir ulardagi erkinlik tamoyilini musulmonlar o'zlariga olib kelib hadeb erkinlikka gapiraverishi bu to'g'ri emas u bizga yot narsa islom diniga yot narsa islom dinida nima asos ularda mana asos o'sha e, usuli salasasini bittasi erkinlik ekan bizda nima islomda islomda alloh taolo nima dedi baqara surasida ya ayyuhannasu ubudu robbakum ey insonlar robbingizga bandalik qilinglar yoki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Jinlar va insonlarni faqatgina menga bandalik qilish uchun yaratildi. Bizda asl erkinlik emas, bizda asl bandalik. Biz har bir biz insonni o'zini mustaqil bir erkin mavjudot deb ko'rmaymiz. Biz insonlar hammasini banda deb ko'ramiz. Allohning bandasi deb ko'ramiz. Allohning maxluqi deb ko'ramiz. Ular bo'lsa mustaqil bir o'zini o'zi yaratib olgan xudosiz o'zi bir yaralib qolgan bir narsa deb biladi inson o'zini o'zi yaratgan bir yaratuvchiga muhtoj emas mana shu erkinlikni natijasida shu narsa kelib chiqadiki har bir inson o'zi alohida bo'lib qoladi chunki birov bilan yaqin bo'lsangiz u sizni ishingizga aralashishiga to'g'ri keladi va bu narsa uni erkinligiga xalal yetkazadi shuning uchun ham oilalari parchalanishi ham shuning uchun yuz berdi va o'sha insonlar orasida do'stlikka yo'l bo'lishi qarindoshlikka yo'l bo'lishi hammasi o'sha ta'sir chunki ozod bo'lishi uchun sizni aloqalaringiz kamayaverishi kerak ya'ni ular qoidasini e, falsafasi shu nimaga chunki aloqa ko'paygan sari shu aloqalar sizni chekilaveradi bu sizni ozodligingizni kamaytirib boradi chunki bunga ham ko'ra buni ham masalan kasal bo'lsa ziyorat qilishingiz kerak yoki yordam berishingiz kerak ma'lum holatlarda uni rioya qilish xohlagan ishingizni qila shuning uchun qarindoshni ham ko'p bo'lishi erkinlikka xilof narsa ya'ni faraz qiling uyingizda ya'ni jiyanlaringiz ham bor haligi qaynana qaynata masalan ota onangiz bor o'sha qarindoshlar bor boshqa aka ukalar ular oilasi bilan katta bir hovlida yashayapsiz bu joyda uyga masalan bunaqa yashaydigan odam uyiga fohishani olib kela olib kelishi mumkinmi masalan olib kela olmaydi imkon yo'q yoki boshqa bir gunoh qilishi mumkinmi qila olmaydi bu yog'ida jiyani chiqib qoladi bu yog'ida buni chiqib qoladi imkoni yo'q islomiy jamiyat shunaqa jamiyatki gunohni qilish qiyinlashib ketaveradi islomiy jamiyat kufriy jamiyatda gunohni qilish zaruriylashib gunoh qilmasangiz yasholmaysiz kufriy jamiyat bilan islomiy jamiyat farqi shu kufriy jamiyatda gunoh qilmasangiz yasholmaysiz masalan hozir biz yashab turgan sharoitda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dan bir hadis bor aytdiki o'sha keyinchalik ribo shunchalik tarqaladiki mhm. e, ribo ya'ni sudxo'rlikki o'zidan qutulgan odam ham hatto sudxo'rlikka changidan qutulolmaydi hammaga changi yetadi hozir biz masalan ishlatayotgan narsalar mana shu olgan kiyib yurgan narsalar hammasini ishlab chiqaradigan korxonalar bor shu korxonalar ishlashi uchun bankda hisob raqami bo'lishi kerak bankda hisob raqami bo'lmasa ishlab chiqara olmaydi bank bilan ishladimi ribo bor o'sha ribo aralashgan dedi mana bu riboni changi bizni ustimizda bizni hayotimiz ya'ni kufriy jamiyatda yashagandan keyin bu gunoh qilmasdan iloji qolmadi shuning uchun islom buyuradi shuning uchun payg'ambarimiz aytdiki mushriklarni ichida yashagan mo'mindan men bezorman bariyman shuning uchun musulmonlar qayerda bo'lsa o'zlari bir jamoat bo'lib jamiyat bo'lib yashashlari kerak butun masalalarni o'zlari hal qilishi kerak o'zlarini orasida va mana shu e, individualizm degan narsa tarqalib ketgani uchun ularda keyin kasalliklar paydo bo'ldi nimaga ya'ni e, oilani o'zi kam lekin qurilgan oilalar ham farzand qilishga harakat qilmaydi nimaga farzand turgan bitgani muammo uni tagini tozalash kerak yig'laydi kechqurun uyqungizni buzadi sizni erkinligingizga xalaqit qilyapti u kechqurun yig'lab uyqungizni buzyapti unga keyin siz do'kondan narsa sotib olishingiz kerak kiyim kecha narsa muammo bular hammasi va undan keyin qarash kerak kasal bo'lsa doktorga olib borish kerak bular hammasi muammo deydi bundan ko'ra it boqqan yaxshi deyishadi muammosi kamroq shuning uchun amalan bu narsa hayotida mavjud ham mas'uliyat ham yo'q hamma tomonlama foyda deb ko'rinadi ularni ko'ziga keyin nima bo'ladi natijada natijada ya'ni insonlar yolg'izlashib qoladi insonlar yolg'izlashadi nimaga chunki bizda bir inson yolg'iz qolmaydi nimaga masalan xolangiz bor tog'angiz bor amma qarindosh ko'pku jiyan illoki bir qarindoshingiz borda yolg'iz qolishingiz mumkin emas qiyin paytda ham yo ma'naviy jihatdan kimdir telefon xabaringizni oladi kelib ketadi ularda bo'lsa shu narsa ya'ni farzand qilmagandan keyin oilalar farzand qilmagandan keyin eng ko'pi bilan bitta qiladi bitta bo'lgandan keyin uni demak aka ukasi yo'qmi aka ukasi opa singli bo'lmaydi to'g'rimi endi o'sha bittani farzandini faraz qilingda bittani farzandi boshqasi bilan agar qilsa farzand aksari qilmaydi shuning uchun kamayyapti ularni aholisi qirilib ketyapti e, yevropadagi o'sha arablar turklarni hisobiga ko'payyapti ular ularda bir xil turish emas kamayish bor har yili kamayyapti soni asli nemislar fransuz inglizlarni soni kamayyapti yildan qirilish arafasida turibdi ular shuning uchun tashqaridan kiritish ko'paytirishyaptiki shular uylanib shu aholini ko'paytirib tursin bo'lmasa demografik inqirozga uchraydi ya'ni aholini yo'q bo'lib ketishi shunga majburan ular kirityapti tashqaridan o'sha muhojirlarni arab bo'lsin boshqa bo'lsin ilgari ham kiritgan demak boygilarni aka ukasi bo'lmagan insonlar masalan ikkitasi birlashib oila tuzdi faraz qiling bularni farzandini demak tog'asi xolasi ammasi bo'lmaydi to'g'rimi o'zidan o'zi jiyani ham bo'lmaydi va ota onasidan ham zotan bular biroz katta bo'lgandan keyin ketadimi o'zini demak hech qanaqa qarindoshsiz qoladi mutlaqo hech qanaqa qarindoshi bo'lmaydi va bu narsa va o'rtog'i ham bo'lmaydi nima uchun chunki ularda do'stlik insonlar bilan aloqa manfaat miqdorida bo'lishi kerak manfaatdan oshib ketdimi bu aloqa to'g'ri emas bu ahmoqlik hisoblanadi ya'ni sizni manfaatingiz qancha bo'lsa shuncha miqdorda aloqa qilishingiz kerak ya'ni ishingiz manfaatingiz to'xtadimi aloqa ham to'xtashi kerak bo'ldi shu kapitalizmni asosi shunaqa shuning uchun insonlarda bu yolg'izlik hissi paydo bo'ladi ya'ni insonlar o'zini yolg'iz his qilib siqiladigan bo'lib qoldi psixologik kasalliklar kelib chiqdi va o'zini o'sha katta faylasuflar ham kitoblarida bu narsani yozadi hayot bu yolg'izlikdan iborat e, siqilib chunki ular boshqa hayotni ko'rmagan boshqa jamiyatlarni ko'rmagan o'ylaydi hammani hayot shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaydi shuning uchun kitoblarida hayot shundan iborat deb butun hayotdan xafaligini izhor qiladi o'sha yolg'izligini butun koinotni mo'min kishini yana bitta yutug'i borki agar bitta o'zi yetim bo'lib hech kimsiz qolib ketgan bo'lsa ham ollohim bor deb turadi shu narsa baribir ovutadi endi faraz qiling ularni yolg'izligini masalan his qilish uchun shuni faraz qilingki o'sha boyagi qarindoshlar yo'q edi ota ona aka jiyan boshqalar musulmonniku ollohim bor degan narsa ovutib tursa unda o'sha narsa ham yo'q endi ya'ni bir meni yaratib turgan yaratgan meni ko'rib turadigan yordam beradigan bir olloh ham yo'q desam mana shuni faraz qilib ko'ring biron bir do'st ham yo'q qarindosh ham yo'q bir olloh ham yaratuvchi yo'q mukammal tanholik buni biz his qila olmaymiz buni ular his qiladi shuning uchun ham o'zini o'zi o'ldiradi o'zini o'ldirayotganlar eng rivojlangan davlatlarda norvegiya boshqalarga o'xshagan o'zini o'zi o'ldirish eng ko'p uni his qilgan biladi shuning uchun baxt dunyoda oxiratda faqat islom bilan bo'lishi mumkin shuning uchun biz harakat qilishimiz kerakki islomiy jamiyat qurishdi islomiy jamoat jamiyat qurib mana shuni zich bir aloqali mustahkam bir jamiyat qurishga harakat qilishimiz kerak alloh taolo foydali ilm bersin la ilaha illa anta astag'firuka va